Esselamu alaikum. E, da li džini i šeitani mogu da e, šapću čovjeku istinu, iako ne obraćam pažnju na to, ali se to na kraju pokaže istinitim. Napominjem da sam liječena od sihra. Pa ako možete nešto o tome reći, Allah vas nagradio. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah. Ono što je osnova da su džini znači, bića koja Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kao čovjeka, da ima među njima pokornih i nepokornih. Tako da većina džina, znači, isto kao ljudi je nepokorna Allah subhanahu wa ta'ala. A među džinima ima i oni koji su pokorni. Ako se radi o nekakvom, znači, glasu koji dolazi, znači, to bude vesvesa i većinom šeitani, znači, nepokorni džini pokušavaju čovjeku tako da budu od onih koji koji ga obmanjuju nekad, time što nekad kažu nešto od istine, nešto od laži, ali ako se nekad dogodi da posjeća na, na hajer, nešto je dobro, ne mora znači morate biti i džin od muslimanja. U osnovi, ako osoba imaš takve momente da se liječi na od džinskog svijeta, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i predano svaki musliman, Allah subhanahu wa ta'ala tako zaštiti čovjeka od takvih bića koja nemaju pravo da, znači, direktno remete čovjeka.